Այդ համանականությունը, որ հրեղեն ակաղաղը խաղաղ տարի չէ ժառանգել հրեղեն կապկից, ակնառու է նորամուտ 2017-ի առաջին իսկ օրերից։ Ընդ որում, խոսքս վերաբերում է ոչ միայն ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտուն, այլև աշխարի ոչ պակաս, եթե ոչ առավել լարված այլ տարածաշրջանների։ Նկատի ունեմ նախ եւ առաջ սիրիական ճգնաժամը, որի շուտապույտ կարգավորման հավանականության վերաբերյալ ամենատարբեր մակարդակներով ստեփ-ստեփ հնչող լավատեսական կանխատեսումները մեղմ ասած անհիմն ռոմանտիկայի անդաստանից են քաղված։ Այո, հենց այդպես։ Անկախ այն հանգամանքից, որ Հալեբ քաղաքը Ռուսաստանի զինական աջակցությամբ ազդագրվել է իսլամական պետություն կոչեցյալ ահաբեկչական կազմակերպության հրոսակախմբերից, Կարծում եմ կհամաձայնեք, դեռևս այդ երկրում տարիներ ի վեր ծավալվող քաղաքացիական պատերազմի ավարտ չի ավետում։ Չմոռանանք, որ թնդանոթները տակավին որոտում են Դամասկոսի մերձակայքից, նոր ավերացություններ պատճառելով Սիրիայի մայրաքաղաքին, խաղաղ բնակչության շրջանում տեղիք տալով զգալի մարդկային կորուստների։ Այնպես որ ամենայն հավանականությամբ հրեղեն ակաղաղի տարին հազիվ թե ժամանակային առումով հերիքի այդ տարապյալ երկրում վերջնական ու կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Այդ հավանականությունը վերաբերում է նաև հարևան Իրաքին, որտեղ նույն այդ հրոսակախմբերից Մոսուլ քաղաքի վերջնական ազդագրումը ըստ միջազգային լրատվության հավաստումների կարճատև ժամանակի խնդիր է կարծես։ Դա աստված, թեկուս parzից էլ parz է, որ խնդրի լուծումը պայմանավորված է ոչ միայն Մոսուլի ազդագրմամբ, Ակնհայտ արկայն նաև ինչպես ներ Իրաքյան ծայր աստիճան բարդ քաղաքական կնճռներ, նույնպես եւ նավթային պաշարներով հարուստ այդ երկրի առհասարակ ողջ արաբական աշխարհի խնդիրները սեփական շահերի տեսանկյունից լուծելու ձգտող գերհզոր պետությունների աշխարհակահական հակասություններ։ Նոր տարվա առաջին իսկ օրերից բավական լարված է իրավիճակը նաև Ուկրաինայի հարավարևելքում, որտեղ վերստին սաստկացել են ռազմական գործողություններն այդ հանրապետության զինված ուժերի եւ նորահրճակ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունների ինքնապաշտպանական ուժերի միջև։ Կիևն այսօր քանի երրորդ անգամ փորձում է իր իրավաենթակայության տակ վերադարձել Դոնբասի աննազան տարածաշրջանը եւ դատելով ռազմաքաղաքական իրադարձությունների ընթացքից ու հետագա հնարավոր զարգացումներից կարելի է ենթադրել, որ նպատակին հասնելու համար նրա այսպես ասած ժրաղացի ջուրը մինչև տարվա վերջ հազիվ թե հերիքի։ Հետսեթե ավելի ու ավելի են սրում արեմուտ Ռուսաստան հարաբերությունները։ Իրար են հետևում Մոսկվայի դեմ ուղղված տնտեսական, երթևեկության, անկամ մարզական բնույթի ամենատարբեր պատժամիջոցները, նպատակ ունենալով վերստին ծնկի բերել Ռուսաստանին թույլ չտալու համար նրան վերականգնել եւ լիարժեք կիրանալ վաղեմի գերտերության նախկին ԽՍՀՄ-ի գլխավոր իրավաժարանգորդի իր իրավունքներին։ Քաղաքական վերլուծաբանների շատերը միանգամայն իրատեսական են համարում այն ընդհանրությունը, ըստ որի աշխարհակական բնույթի այս հակադրությունը հնարավոր է վերշտրվի առաջիկա 1-2 շաբթում, ավելի կոնկրետ հունվարի 20-ից հետո, երբ իր լիազորությունները պաշտոնապես կսանձնի Միացյալ Նահանգների նորընտեր նախագահ Դոնալդ Թրամփը փոխարինելով գործող նախագահ Բարակ Օբամային, ով այսպես էլ չարթարացրեց խաղաղության Նոբելյան մրցանակակրի իր կոչումը։ Հիշեցման կարգով նշեմ, որ պետության ղեկավարի նախագահի բարձրագույն պաշտոնն առաջին անգամ ստանձնացնելով 2009 թվականի հունվարի 20-ին, նույն տարվա հոկտեմբերի 9-ին նա, այսպես ասած, ավանսի կարգով արժանացել է այդ պատվավոր կոչմանը, սակայն նախագահական կառավարման երկու ժամկետներում էլ աչքի ընկել առավելապես իբրև պատերազմի հրձիկ, այլ ոչ խաղաղության պաշտպան։ Այդ վարկագծով խոր հիաստապություն պատճառելով իր իսկ երկրի քաղաքացիների մեծամասնությանը, ինչու՞ չէ նաև միջազգային հանրությանը։ Պատահական չէ, որ ներկայումս նույն Ամերիկայում եւ աշխարհի շատ այլ երկրներում հետսետե ուժգնանում է նրան Նոբելյան մրցանակից զրկելու հանրային պահանջը։ Ինչ որ է, Այնուամենայնիվ, Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահին կհաջողվի արդյոք մոտ ապագայում չեզոքացնել իր նախորդի օրոք վերացնու դապրած սառը պատերազմի չարագուշակ ուրվականը։ Վերլուծաբանների կարծիքով հազիվ թե այս հարցում եւս դարձյալ դեմ են ժողովրդական ասացվածքին ջրաղացի ջուրը մինչև տարեվերջ հազիվ թե հերիքի։ Միևնույն ժամանակ հարց է ցակում. արդյոք հունվարի 20-ից հետո որևէ փոփոխություն կկրի ամերիկյան դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հանգույցի հարցում, նկատի ունենալով նրա դերակատարությունը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի երկիր։ Ավելի ճիշտ, հնարավոր է, որ Սպիտակ տունն անհամեմատ վճռական կեցվածք ընդունի իր միջնորդական առաքելության մեջ։ Այն, որ երկրի նախագահի աթորին Դոնալդ Թրամփի բազմելուց հետո կփոխվի Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը, անվիճարկելի է։ Մանավանդ, որ ինքը պարոն Օրլիկն այդ մասին արդեն բարձրաձայնել է քանից։ Բայց դա ընդհանրապես այսպես ասած տեխնիկական խնդիր է, սովորական պաշտոնափոխություն, ինչն ինքնին ոչինչ չի որոշում։ Այլ է Մինսկի խմբի ամերիկյան նոր համանախագահին առաջադրվելիք խնդրի էությունը։ Արդյոք պաշտոնական Վաշինգտոնը նրա ջանքերով վերջապես իրատեսության կմղի ողջ միջնորդական առաքելության գործունեությունը, վերջտալով հակամարտ կողմերի միջև ցանկացած պարագայում անկախ իրադարձությունների մեկնարկի ու զարգացման բնույթից հավասարության նշան դնելու համահարթեցման հորի քաղաքականությանը, վճռական ոչ ասելով Բաքվի ռազմական բնույթի ճանաչողանաբանությանը, Սանձահարելով Ղարաբաղյան հիմնախնդիրն ուժի կերարմամբ լուծելու նրա նկարտումները, պարտադրելով նրան անպայման իրագործել Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված բարձր մակարդակի պայմանավորվածությունները, դժվար է ասել։ Մանավանդ այդ ընդհանրյալ պահվածքը ըստիս պայմանավորված է ոչ միայն Ղարաբաղյան կարգավորման խնդրով, այլև, որ կարծում եմ էական է, Վաշինգտոն-Մոսկվա հարաբերությունների ակնկալվող նորմալացմամբ կապված այն հանգամանքի հետ, թե ինչ աստիճան համահունչ կդառնան նրանց աշխարհակահական դիրքորոշումները, առանձնապես սիրիական եւ ուկրաինական ճգնաժամերում։ Այնպես որ առայժմ չշտապենք առաջընկնել իրադարձությունների ընթացքից եւ անհիմն ենթադրություններ անել։ Մանավանդ Սպիտակտան առաջիկատերը նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեռևս նշույլ անգամ արտահայտություն չկատարել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման իր տեսլականի մասին։ Ոստի փորձենք փոքրինչ եւս համբերատար լինել ու սпасել իրադարձությունների զարգացմանը։ Մենք դա կարող ենք։ Մենք ունենք այդ փորձը։